Տրամանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախնական արդյունքների ամփոփումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցած շաբաթ իր նստավայրում հյուրընկալել է բազմաթիվ պաշտոնատար անդամ, հասարակական եւ քաղաքական գործիչների։ Իր ելույթում նախագահը նշել է, որ հանրակրվեի անցկացումով հատվել է մի կարևոր երկրագիծ, որի առաջ Հայաստանը կանգնած էր վերջին երկու տարիների ընթացքում խոհեմության, հերատեսության եւ հավատի լույսը ցրեց անորոշության, կասկածների ու մտահոգությունների մառախով։ Դեկտեմբերի 6-ին մենք ընտրեցինք երկարաժամկետ ու կայուն զարգացման ճանապարհը եւ դրա շնորհիվ հայկական պետականությունն այսօր արդեն թեվակողում է իր զարգացման հաջորդ փուլ ոչի կողմնակիցներից շատերն իրենք իրենց մասին որպես ճակատ էին խոսում։ Ես փորձել եմ այս բառից որքան հնարավոր է խուսափել, Իմ խորին համոզմամբ երկրի ներսում ճակատ ունենալու իրավունքը մենք չունենք։ Հայ ժողովրդի պատմությունն ունեցած միազգի համար դա անթույլատրելի շռայլություն է։ Ավելին, այս փոփոխությունների հիմնական նպատակներից մեկն էլ հենց այն է, որ երկրի ներսում ճակատ-ճակատի դուրս գալու ու կռիվ տալու կարիքը չլինի, ասաց Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ այսօր կարելի է արձանագրել, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը Հայաստանի համար արդեն իրականություն է։ Դա նշանակում է ուժեղ իշխանության եւ ուժեղ ընդդիմության արկայություն քաղաքական կուսակցությունների դերի բարձրացում, դրանց զարգացման նոր հնարավորությունների ընձեռում, Դա նշանակում է նաև զարգացած կուսակցական համակարգ, որը ցանկացած ժողովրդավարական պետության կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է։ Անցումը խորհրդարանական համակարգին ժողովրդի համար կապահովի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների գործունեության առավել մեծ թափանցիկություն։ Այսուհետ հստակեցվում է գործադիր իշխանության պատասխանատվությունը եւ բարձրանում է նրա հաշվետվողականությունը։ Իսկ դրա գործունեությունը հորդանի եւ ժողովրդի համար դառնում է ավելի կանխատեսելի։ Ի վերջո, այս փոփոխությունները թույլ են տալիս ավելի վստահ լինել պետության անվտանգության ապահովման հարցում։ Զինված ուժերի ղեկավարումը եւ օպերատիվ կառավարումն ապահովող Սամանադրական լուծումները թույլ են տալիս արագ եւ արդյունավետ որոշումներ կայացնել թե մեզ համար արդեն սովորական դարձած իրավիճակում եւ թե ճգնաժամային իրավիճակներում։ Շատ շատերից հիմնական մտահոգություններից մեկը եղել է ազգային անվտանգության ու պաշտպանության խնդիրների վրա այս փոփոխությունների ազդեցությունը։ Հավատացեք, որ այստեղ միլիմետրի ցստությամբ ամեն ինչ հաշվարկել ենք Հակառակ պարագայում նվազագույնիսկ վտանգի դեպքում ես ինքս կկասեցնեի այս գործընթացը, ասել է նախագահը շատ կարևոր էր, որ քարոզարշավի ընթացքում այո էին քարոզում, ինչպես հանրապետական կուսակցությունը, այնպես էլ խորհրդարանում ներկայացված հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, ինչպես նաեւ մի շարք այլ կուսակցություններ։ Այդ այոն չեր նշանակում, որ տարաձայնություններ բանավեճեր եւ սուր քննարկումներ չէ եղել թե որքան ենք ունեցել միայն մենք գիտենք այնուամենայնիվ մենք մշտապես ուժ էին գտնում մեր մեջ փոխիչումների գնալու, փոխադարձ ընդունելի տարբերակներ մշակելու։ Վստահ եմ, որ համագործակցության աշրջանակը շարունակելու են լայնվել հանուն մեր ազգային պետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այս բարեփոխումը շատ կարևոր ու նոր հանգրվան է Հայաստանի պետության եւ ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնման ճանապարհին։ Արդիականացված մեր համանadrությանը այժմ պետք է տանք նոր ուժ, նոր միսուարյուն։ Մեր բռնած ճանապարհը դեռ ավարտված չէ։ Ընթակառակ մենք այսօրից նոր ճանապարհի մեկնարկենք տալիս նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ժամանակդրության բարեփոխումը պետք է համարժեքորեն արտահայտվի Հայաստանի հանրապետության ոչ իրավական համակարգի մեջ։ Պետք է ընդունվեն մի շարք համանդրական օրենքներ, փոփոխություններ պետք է կատարվեն հարյուրավոր օրենքներում, այսօր եւ երբ պետք է լցվենք աշխատանքի, որպեսզի պատրաստենք նոր ընտրական օրերգի։ Այս աշխատանքը պետք է ավարտած լինենք մինչև 2016 թվականի հունիսի 1-ը, որպեսզի 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններն անցկացվեն ավելի բարձր վստահության մթնոլորտում, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները կասկած չհարուցեն ինչպես կուսակցությունների, այնպես էլ քաղաքացիների մոտ անկեղծ երկխոսությունը, երկրում հանրային կյանքի կարգավորման ոլորտում արկա խնդիրների լուծումը երկրի զարգացման նախապայմաններն են։ Այսօր անհրաժեշտ է վստահություն ոչ միայն քաղաքական ուժերի միջև, այլև հանրության մեծ վստահություն քաղաքական ուժերի հանդեպ։ Միայն այդ կերպ քաղաքական ուժերը կկարողանան կայանալ որպես փոփոխություն իրականացնելու գործում հանրության լիազոր ներկայացուցիչներ։ Ազգային ժողովը պետք է դառնա գաղափարական բանավեճերի երկրի համար կարևորագույն լուծումներ գտնելու թիմ 1 հարթակը Ընտրությունների արդյունքում չպետք է լինեն ամեն ինչ ստացողներ եւ ամեն ինչ կորցնողներ։ Այսօր արդեն մենք շատ ավելի պատրաստ ենք արդյունավետ պետության կառուցման ճանապարհի հաջորդ քայլերն իրապես ամուր դնելու համար։ Վստահ եմ, որ կարողանալու ենք արդեն քառորդ դարյա պետականության փորձով իմաստնացած տարբերակել մնայունը անցողիկից, կարևորը երկրորդականից եւ ամենակարևորը վստահ եմ, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ կարողանալու ենք իշխանությունը դարձնել ոչ թե ունակ ուժերն իրարից բաժանելու, այլ դրանք իրար միացնելու գործոն։ Պետության ամրությունը պայմանավորված է ոչ թե սոսկ իշխանությունների մտադրություններով, անկեղծ ցանկություններով ու խոստումներով, այլ դրանք իրականություն դարձնելու կայուն համակարգի գոյությամբ։ Մենք գործուն եւ դրամաբանական համակարգի կայացման առաջին բայց կարևոր քայլն արդեն արել ենք։ Մենք բոլոր քայլերն ենք միասին անելու ու միասին ենք մեր ծերունդներին թողնելու արդյունավետ պետություն, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանն Արցախի ուղությամբ տանկեր կիրառելով եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պարզապես խենթ ֆաշիստական ահաբեկչական պետություն է։ Նրա քաղաքականությունն ու քայլերը չեն տեղավորվում առողջ դրամաբանության շրջանակում։ Անցած շաբաթ նման կարծիք է հայտնել Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայան։ Սա մարտահրավեր է միջազգային հանրությանը, մարտահրավեր է հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնող բոլոր պետություններին, որովհետև այն, ինչ իրականացնում է Ադրբեջանը, ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչության դասական դրսևորում։ Նման քաղաքականության ներքո բանակցային գործընթացում առաջընթաց ակնկալելը տեսանելի ապագայում դառնում է անհնարին։ Անդրադառնալով միջազգային հանրությունից ակնկալվող գործողություններին Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է ավելի կոշտ վերաբերմունք ցուցաբերի, բայց երևի փորձում են չվնասել բանակցային գործընթացը, որովհետև հասկանում են, որ գործ ունեն ոչ ադեկվատ պետության հետ, որը ցանկացած պահի դիմում է այդպիսի շանտաժի, շահարկումների եւ այլն։ Կարծում եմ նման պահվածքը պետք է փոփոխության ենթարկվի, խիստ վերաբերմունք ցուցաբերվի պաշտոնական Բաքվի նկատմամբ, Սա նաև թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության մի դրսևորում է։ Նման լարվածությունը տեղի ունեցավ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի Ադրբեջան կատարած այցելությունից հետո։ Եթե դիտարկենք Թուրքիայի կողմից վարված քաղաքականությունը, ռուսական ինքնաթիռի խոցումը, ադրբեջանական տարբեր խմբերի սատարումը Սիրիայում, Իրաքի տարածքներ խոժումը, ապա կարող ենք ասել, որ սրանք Բաքվի եւ Անկարայի կողմից վարվող քաղաքականության տարբեր մասնիկներ են, ավելացրեց Դավիթ Բաբայան։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի անելիքներին, ապա նա նշեց, որ նախ չպետք է ահաբեկվել եւ պետք է միշտ ուժգին հակահարված տալ։ Ըստ նրա ահաբեկիչը ոչ մի բանից այդքան չի վախենում, որքան ուժից նա ցանկացած ցոլություն, ցանկացած անսկզբունքայնություն օգտագործում է, որ իր ապակառուցողական անմարդկային քայլերն ավելի սաստկացնի։ Որքան ուժգին հակահարված են եւ տալիս են, այնքան Ադրբեջանն իր տեղը լավ կճանաչի, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակի գլխավոր տնորեն Միքայել Մոլերնան ցածապատ ուղերձի հղել Թերասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի եւ արժանապատվության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվա կապակցությամբ նրանում ասված է 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր վիայժողովն ընդունեց Թերասպանության հանցագործության կանխման եւ պատժի մասին կոնվենցիան հոլոկոստի սարքափեցնող եւ ողբերգական դեպքերը դեռ թարմ էին եւ միջազգային համրությունն ասած այլևս երբեք 67 տարի անց մեր անդամ պետությունները միավորվեցին սահմանելու ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի եւ արժանապատվության ու այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օր ցեղասպանության բոլոր զոհերին Այս կարևոր օրը հիշատակելը մեզ հիշեցնում է, որ 1948 թվականի կոնվենցիայում արտահայտված ծրականությունը բավարար չէր կանխելու կոնվենցիայի առարկա հանդիսացող աննկարագրելի վայրագությունների կրկնությունը։ Այս միջազգային օրվա սահմանումը ծառայում է որպես խիստ անհրաժեշտ կոչ գործելու համար։ Թովորային խորը թախիցը, որ պատում է մեր միտքը, Երբ մենք վառ ենք պահում ցեղասպանության զորի հիշատակը, ամրապնդի մեր վճռականությունը այլևս երբեք իրականություն դարձնելու համար, թողոր այն նոր լիցք հաղորդի մեզ, ամրապնդելու պատասխանատվության եւ արդարության համար ծառայող կարևոր կառույցները, որոնք հիմնվել են անպատժելիության դեմ պայքարելու նպատակով։ Թողոր այն խրախուսի մեզ զարգացնելու վաղ նախազգուշացման մեխանիզմները եւ արձագանքելու կարողությունը եւ ամենակարևորը թողորային ոգեշնչի մեզ վերահաստատելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունը եւ հանդուրժողականությունը խրախուսելու նողված ջանքերը որպես ցեղասպանության կանխարգելման ամենազորեղ գործիքն է։ Արդյունավետ կանխարգելումը պահանջում է ավելի մեծ կենտրոնացում, ամրապնդելու կարեկցանքը, հարգանքը եւ ըմբռնումը մեր դպրոցներում ելերում են դասավանդելու տեխնիկական հմտությունների։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում միջազգային հանրությունը հիշատակել է նախորդ դարի ամենակործանարար բարբարոսություններից մի քանի տարելիցները։ Միևնույն ժամանակ մի քանի տարածաշրջաններում ներառյալ այն տարածքներում, որոնք անցյալում անմիջականորեն ենթարկվել են ցեղասպանության ազդեցությանը, ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական հիմքում կոչորածները եւ այլ բարբարոսությունները ահագնանում են։ Այս ծայրահեղ մտահոգիչ զարգացումները հրատապ են դարձնում միջազգային հանրության զգոնությունը։ Միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունը, որը զգուշացնում է վաղ ահազանգման նշաններով մեր անդամ երկրների համար պետք է լինի սովորական պատասխան եւ ոչ թե օրենքից բացառություն։ Ցեղասպանությունից փրկվածները դառնում են այդ հանդագործության կրկնությունն ամեն գնով կանխելու առաջամարտիկներ։ Նրանց տարապանքը եւ նրանց պայքարը ապարդյուն չպետք է լինեն ասված է Մակի Ժնևյան գրասենյակի գլխավոր տնօրենի ուղերձում։ Thank you. Գունիսին Վիեննայում ստորագրվեց Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրան 5 գումարած 1 համաձայնագիրը, որն իրավամբ հաճախ պատմական է գնահատվում։ Կողմերի միջև ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն Դրանից 90 օր հետո համաձայնագիրը հաստատվել է նաև ԱՄՆ եւ Իրանի օրենսդիրների կողմից։ Այնուհետև կողմերը պետք է կյանքի կոչեին համատեղ համապարփակ համաձայնության ծրագիրը։ Սակայն այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ էր Մագատեի գլխավոր տնօրեն Յուկիո Ամանոյի վերջնական զեկուցագիրը Իրանական միջուկային ծրագրի անցյալում դրանցում հնարավոր ռազմական նպատակների վերաբերյալ, որը հայտնի է ՓՄԴ անունով։ Եվ ահա հրապարակվել է Ամանոյի վերջնական զեկուցագիրը, ինչը երևույթին գոհացրել է թե հին գումարած մեկի, եթե Իրանին Զեկուցագրում նշվել է, որ թեև մինչև 2003 թվականի վերջը միջուկային պայթյուն առաջացնելու ոլորտում Իրանում լուրջ հետազոտություններ էին կատարվել, սակայն դրանք լոկ գիտական ուսումնասիրություններ են եղել։ Բացի այդ, շեշտվել է նաև, որ ՄԱԳԱՏԵ 2009-ից ի վեր Իրանի միջուկային ծրագրերում հավաստի որևէ փաստ չի արձանագրել, ինչ կարող է վկայել, թե Թեհրանը միջուկային զենք արտադրելու ուղղությամբ քայլ է արել ավելին հերկվել է նաև Իրանին միջուկային գործունեության վերաբերյալ ներկայացված որոշ մեղադրանքներ։ Մագատեի 2016 թվականի նոյեմբերի զեկուցագրում նշվել է, թե Իրանի Մարիվանի շրջանում արկա է միջուկային ծրագրերի օբյեկտ, որտեղ տեղի ունեցած բազմաթիվ պայթյունները բացառված չէ, որ կարող են ուղղված լինել միջուկային զենք արտադրելուն։ Զեկուցագրում նշվում է, թե տեղեկությունը ՄԱԳԱՏԵ-ին է տրամադրել անդամ երկրներից մեկը, չնշելով անունը։ Միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցներում այդ զեկուցագիրը լուրջ արձագանք գտավ, սակայն Իրանի հերքումները, որ նման օբյեկտ ընդհանրապես գոյություն չունի եւ որ պատրաստ է կազմակերպությանը ցույց տալ ցուցումներ կատարել գոյություն ունեցող օբյեկտում, բայց մագատեն մերժեց պատճառաբանությամբ թե նման ստուգայցերը չեն փարատի միջազգային հանրության կասկածները։ Իսկ ամանոն իր զեկուցագրում թեև ոչ ուղղակիորեն, բայց եւ այնպես հաստատել է նաեւ, որ նման օբյեկտի գոյությունը շինցու է եղել հատկանշական է, որ բանակցությունների գլխավոր դերակատարները ԱՄՆ-ն եւ Իրանը գոհնակությամբ են ընդունել զեկուցագիրը իրանական կողմը հասվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, դեկուցագիրը համարում է ավելի շատ դեպի սպիտակին հակված։ Այդ մասին հայտնել է Իրանում համատեղ համապարփակ ծրագրի իրականացման պատասխանատու փոխարտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաքչի ավելի զեկուցագրում չի օգտագործվել նաև ՓՄԴ եզրույթի ինչին դեմ է Իրանը։ Այդուհանդերձ ՓՄԴ-ի գործը փակված Համարելու վերաբերյալ որոշում պետք է ընդունի կազմակերպության տնօրենների խորհուրդը, որի նիստը գումարվելու է առաջիկայում դեկտեմբերի 15-ին Վիեննայում։ Արդեր պասած այժմ հին գումարած մեկի հերթն է, որպեսի գործը հատելու մասին բանաձև ներկայացնի տնորենների խորհրդի նիստին։ Սա այն դեպքում, երբ առողջին նախազգուշացրել է, որ եթե տնօրենների խորհուրդը ՓՄԴ-ի գործելիովին փակելու եւ պատմությանը հանձնելու որոշում չունտունի եւ ինչ որ բաց տեղեր թողնի, ապա Իրանը կհրաժարվի համատեղ համապարփակ համաձայնության ծրագիրը կյանքի կոչում։ Մյուս կողմից, եթե տնօրենների խորհրդի անդամ երկրներից որևէ մեկը դժգոհություն հայտնի ՓՄԴ-ի վերաբերյալ գլխավոր տնօրենի զեկուցագրից, ապա Իրան հին գումարած մեծ համաձայնագրի համատեղ համապարփակ համաձայնության ծրագրի իրականացումը հետաձգվելու է։ Սակայն հաշվի առնելով եվրոպական երկրների ընդգծված ցանկությունը Իրանի դեմ պատժամիջոցներ նոր առաջ վերացնելու եւ տնտեսական փոխհարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ կարելի է ենթադրել, որ դժգոհություն հայտնողներ հազիվ թե լինեն Մանավանդ որ ԱՄՆ-ը եւս գոհնակություն է հայտնել ԱՄՆ-ի զեկուցագրի վերաբերյալ։ Ասմասին հայտարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մարկ Թոները։ Նա նշել է, որ Թեհրանը համագործակցել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ եւ Վաշինգտոնը պատրաստ է քայլ կատարելու համատեղ համապարփակ ծրագիրը կյանքի կոչելու եւ տնորենների խորհրդին համատեղ բանաձև ներկայացնելու ուղղությամբ։ Նա թերևս նաեւ խոստով անել է, թե ԱՄՆ-ին վաղուց հայտնի էր, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը զենքարտադրելու ուղղվածություն չի ունեցել։ Առնվազն 2003 թվականից ի վեր թոները հրճակորեն հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է փակել ՓՄԴ-ի գործը եւ առաջ շարժվել ուստի ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերի 15-ին համապարփակ ծրագրի արժեվ կանաչ լույս է վառվելու Բարեկամներ եթերում ընթաց շփատ քաղաքական օրագիրն է, հոսափողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի նույն ժամին։ Ցտեսություն։